Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Nastavljamo sa Alhamdulillahi alamin wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd Dosta smo obrađivali, radili uh, dio uh, hadisa koji se smatraju slabim odbačenim, ali sa strane eh, ta slabost koja dolazi sa strane prekida u lancu prelosilaca hadisa. Pa smo spomenuli nekoliko vrsta tih hadisa od mualleka, mursela, mu'dala, munqatija, eh, eh, mudellesa i mursela hafi. Spomenuli po te vrste hadisa u, u kojima, ima, kojima je slabo zbog prekida u lancu prenosilaca. Došli smo sada drugog dijela, e, drugog dijela, odnosno drugog razloga zbog koji određeni hadis biva slab, a to je a to je ako imamo neki tan fi ravi, a to je u stvari nedostatak, mahana, kritika sa strane ravije. Znači, znači lanac prenosilaca može biti spojen, uh, postoji ravija, međutim, ravija određeni ima slabosti u njemu i s koje strane dolazi ta slabost, o tome govorimo. Uglavnom, razlozi, razlozi, ne, eh, mahane, kritike, slabosti ravije dolazi zbog deset stvari, kako su to rezimirali neki učenjaci. Pet se vraća na, na nedostatak, na, na mahanu u adaletu, a pet se vraća u nedostatak u dabtu. Govorili smo te diverste. Adale znači pravjednost. A pravjednost smo definisali tamo da znači pravjednost u stvari osoba ne, e, ne praktikuje, i ne drži se vjeri onako kako bi trebala po islamu, po šerijatu. Ima tu nedostatak. Dabt znači, dabt znači da je da je osoba, znači sa strane sa strane njene pouzdanosti u smislu pouzdanosti prenošenja onog što prenosi. Gdje se vraća uglavnom na, na njegov na njegov hifs i grešenje u prenošenju. A ovo prvo se pre, eh, nosi, nos, eh, odnosi na njegovu slabost u vjeri. Znači to su ta dva razloga, dva razloga, e, jedan se znači ima pet, e, pet vrsta hadisa slabog sa strane e, sa strane adaleta pravidnosti, a imamo pet, pet vrsta slabog hadisa, odnosno odakle dolazi slabost, a to je zbog zbog pouzdanosti ravije. Pa ćemo spomenuti jednu nabrati jednu i drugu vrstu, pa ćemo krenuti sa prvom. Uh, <clears throat> pet pet vrsta slabosti, odnosno povoda, razloga slabosti u hadisima koje dolazi sa strane adaleta, odnosno pravednosti ravi, odnosno nepraktikovanja njegovog vjere, e, prvi razlog je kezib, laganje. Znači, da bude lažljivac, laži namirno, svjesno laži. Drugo, tuhme bi kezib, da je optužen da laži. Znači, nije potpuno potvrđeno, ali je neko rekao da je on, da on, da on laži. Uh, da je, da, da je moguće da je slago, dokazuje na laž i tako dalje, govorit ćemo o tome detaljnije. Treće je fisk, da je grešni, veliki grešnik, radi velike grije. Četvrto, bida, novotar, da, da, da, da čini novotarije, radi, on to vrije poziva novotarije i tako dalje, i u kidi, i u fiku i tako dalje, uglavnom, uglavnom najviše se odnosi na kidu, na kideski stvari, tumačenje, poimanje vjeri. Peto, džehale. Džehale je znači nepoznata osoba. Ima ravija neki, ima niko ne zna ko je, ko je šta je, Eh, koliko je pouzdan, nije pouzdan, ne zna se o njim podaci nikak, nema njegove biografije, nema sire o njem. To su te pet stvari, znači, odakle dolazi slabost Adisa, koja se vraća na Adalet, na Adalet koji mi prevodimo tako pravjednost, mada to, eh, s tim prevodom se ne može opisati eh, značenje, poimanje tog termina. Zato naj, najispravniji reći na Aroskom, kako Adalet i gotovo. Znači, peti razlog, odakle dolazi slabost je, znači, laganje, laganje ravije, Eh, od, eh, optužen da laže, eh, veliki griješnik, fasik, novotar i zadnji nepoznata osoba. Drugih pet, odnosno koji se vraćaju na dabt, na dabt, odnosno na to je znači, pouzdanost prenošenja ovog što prenosi. I također imam tu pet razloga odakle dolazi slabost. Prvo je fohšul galat. Fohšul galat znači jako veliku grešku, katastrofalnu grešku napravi u Adizu. Nešto prenese, znači, ovaj, tako grešku napravi da je to, da je to nemoguće da može tako da, da prenesi, da napravi takvu grešku u hadisu, ovaj, osim da ukazuje da, da nešto nije u redu, da osoba nije u redu, da, da, da, da uka, znači, toliku grešku, veliku grešku u prenošenju hadisa, svejedno u metnu ili, ili u lancu prenosilaca, da, da to učenjaci tako opiču, znači, to je to, da je to velika, velika greška koja ne prihvatlja uopšte da može, da je može ravija hadisa, da je spomine da prenosi u hadisu. Drugo su ul-hifth, a to je e, lošo pam, lopše pamćenje. I to se utvrdi na koji način, spomenut ćemo o tome detaljnije. Znači, znači e, njegovo prenošenje hadisa ukazuje da on dobro ne pamti. Sad prenio ovako, sad onako, sad pomiješao, sad obrnuo, sad naprije, sad nazad. Treće, gafle, Nemarnost ne mara, ne, ne vodi računa o tome kako prenosi. Znači, ovaj, potpuno neopazan, ne, ne, ne pouzan, ne može na ono što vam prenosi. Znači, ne maran, u, u, u, ne vodi računa o tome, o hadisu, o hadisma koje je sakupio, koje treba prenosi. Pa, pa ga opišu da je to gaflet. E, četvrta, kethretul euham. Četvrta, znači, mnoštvo greškica e, da previdi nešto. Omakne mu se nešto. Mnoštvo takvih stvari ima, kad se to sakupi, to ukazuje na, na neveliki problem. Uh, I peto muhalefetu thiqat. Peto znači da dođe vanštinom sve izgleda da je u redu. Međutim to što je spomeno, što prenosi oprečno ono što su prenele pouzdane, najpoznani ravije. Dođe sa nekim dijelom, nekim detaljom koji je oprečan tome, suprotno tome. I s te strane ima problem znači. Ako on dođe s nečim što je oprično, ono što spomenuo pouzdan ravije u istom u istom tom hadisu, u istom tekstu hadisa. Što ukazuje da nešto nije u redu što ukazuje na to gravi da on ima u sebe problem. Dobro. Znači, ovo sam samo nabrao, znači mi ćemo sad detaljnije spominjati vrste hadisa koji se vraćaju na ove greške. Na laganje, optužbu na laganje, na veliki grijeh, na novotariju, na nepozna, nepoznato ravije, na velike ogromne katastrofalne greške, na loše pamćenje, na nemarnost, na mnoštvo sitnih grešaka i na oprečnost, to su i deset stvari, na oprečnost a, e, pouzdanim ravijama u, u jednom te istom hadisu. Andalusam. أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا